Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ Անտոնելություն նախագահականում։ Ինչ նպատակ էր հետապնդում Ադրբեջանի նախագահի Պետրվարյան այցն Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Մեր մեկնաբանությունը։ Ստեփանակերտում կկազմակերպվեն ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստումներ։ Շախմատի աշխարհի չեմպիոնի մեկնարկային տուրում Լևոն Արունյանը կմրցի հոլանդացի Անիշ Գիրի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 1-ին եւ լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 900 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Փորձակնությունների ազգային բյուրոյի պատվիրակությանը, կառույցի ղեկավար Արտաշես Ջավադյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախի համապատասխան կառույցների հետ փոխգործակցության առնչվող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է այդ համագործակցության ընդլայնման ու խորացման, փորձի փոխանակման անհրաժեշտությունը, նշելով, որ դա մեծապես կնպաստի Արցախում փորձակնության ինստիտուտի կայացմանն ու զարգացմանը։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արտաշես Ջավադյանն ասաց ցանկացած կայացած կառույց պարտավոր է իր կողմից համագործակցի Արցախի իր գործընկեր կառույցների հետ։ Եվ այդ համագործակցությունը մեր դեպքում սկսել է դեռևս 7-8 տարի առաջ։ Հիմա դնում ենք խնդիր, որ Արցախի հանրապետությունում նույնպես ստեղծենք այնպիսի հնարավորություններ տեխնոլոգիական, որ զգալի մասը հնարավոր լինի կատարել տեղում դնում ենք նպատակ մշտապես ուղարկել մի քանի ուղությամբ մասնագետներ տեղում աշխատելու, իսկ ինչու՞ չէ, ավելի լավ կլինի, եթե կարողանանք նաև հետագայում մոտ ապագայում նաև մշտապես բնակության ուղարկել աշխատելու։ Ավելացնեմ նաև, որ ուսումնակրթական բաժինը այս տարիների ընթացքում վերապատրաստել է շուրջ 410 իրավասու աշխատակիցներ մեզ մոտ, որը կատարվում է հետաքնության եւ նախաքնության մարմինների աշխատակիցների վերապատրաստման ծրագրով։ Հույսով եմ, որ կարողանանք միաժամանակ հետո կոնկրետ ինչ որ ընթացիկ հաջողություններ արձանագրել Արցախի համապատասխան կառույցներում, դատապորցագիտական, քրեագիտական եւ քրեաբանության ուղղությամբ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի զինված ուժերը մեծ աշխատանք են կատարում արևմտյան չափանիշներին համապատասխան ռազմական միջոցներ ունենալու համար։ Այս մասին Գիտությունների ազգային ակադեմիայում գիտնականների հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Մենք ունենք զենք, որը ժառանգություն է մնացել խորհրդային տարիներից։ Այսօր էլ մեծ աշխատանքներ են կատարվում, որպեսզի արևմտյան չափանիշներին համապատասխան միջոցներ ունենանք եւ զարգացնենք մեր հայրենական արդյունաբերությունը, ասել է Սեյրան Օհանյանը։ Մեր հասարակության եւ շատ-շատ ուժերի ակնկալիքները այն են, որ ինչպես կահավորվեն մեր սահմանները, այնպես ինչպես օրինակ սահմանապահ ծառայությունն է իրականացվում Մեր մոտ դա աննարին է, առաջին հերթին, որտեղ դեր խրամատների միջև ընկած տարածությունը այնքան մեծ ազդեցության տակ է գտնվում եւ շարժի եւ նաեւ կրակի ազդեցության տակ, որ այսօր լայն կերպով տեղադրել տեխնիկական միջոցներ մենք այդ հնարավորությունը չունենք։ Դրա համար մենք փորձում ենք այդ միջոցները տեղադրենք որոշակի խորությամբ, որպեսզի վերահսկողությունը, դիտարկումը իրականացնենք ոչ միայն առաջին գծից, այլ տարբեր հրամանատարական դիտակետերից Հայաստանը կողմնակից է Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորմանը եւ այդ ուղությամբ քայլեր է ձեռնարկում, ասել է Սեյրան Օհանյանը ցավով նշելով, որ հակառակորդը չի ցանկանում կառուցողական աշխատանք տանել, չի ցանկանում վստահության մեխանիզմներ ձևավորել, զերծ մնալ առաջին գծում տարբեր խախտումներից, չխախտել հրադադարը, դիվերսիոն գործողություններ չիրականացնել։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մարտակերտն Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմից ամենատուժած շրջաններից է։ Հրադադարի հաստատումից 22 տարի անց շրջենտրոնում դեռևս արկա են կիսավերշինություններ, պլատակներ, հիմնականում մասնավոր սեփականություն հանդիսացող առանձնատներ, որոնց տերերը պատերազմի տարիներին հեռացել են Մարտակերտից, իսկ հայրական տները մնացել են բարձի թողի վիճակում։ Մանրամասնում է Բելլա Լալայանը։ Կառավարությունը հարցը լուծելու երկու տարբերակ է առաջարկում համայնքին կամ օտար երկրներում ապրող մարտակերտիները դիրություն պիտի անեն փլատակների վերածված իրենց հայրական տներին կամ այդ փլատակները ճանաչվում են համայնքային սեփականություն, որ เป զի համայնքը հոգտանի դրանք վերականգնելու մասին։ Եթե մենք այդ քայլը չկատարենք, մարտակերտը միշտ էլ մնալու է ավերակների մեջ, սա վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի համոզմունքն է։ Կառավարության առաջարկի նկատմամբ մարտակերտիների վերաբերմունքը միանշանակ չէ։ Մի կողմից ուզում են քաղաքը մաքրել ավերակներից, մյուս կողմից դժվար է համակ կազմակերպվել ցանոթ բարեկամի լքված տունը քանդելու հերանեկարի հետ։ Համանքի ղեկավար Միշա Գյուրջյանն էլ իր հերթին համոզված է, որ դժվարություններ են առաջանալու։ Որ առաջի հերթում որ հողամաս հատկացրածը չեն օգտագործում, դա կաշխատենք վերացնեն, որը ստանդարտները ոչ մի բան չեն օդոգոյն զեկացնենք, որ այստեղ միջոցառում բա, եթե ոչ չգնեց ավերակապները իրանք գերակառուցել ինչ որ բան անել, Մարտակերտում նման շինությունների քանակը 300 է, որոնց մի մասը կիսակառույցներով հողակտորներ են։ Հենց վերջիներից էլ սկսելու են քաղաքի բարեկարգումը։ Մենու ժամանակ վարչապետ Արայք Հարությունյանը վստահեցնում է, որ դա կառավարության դիրքորոշումն է նման բոլոր հարցերի վերաբերյալ, ուստի եւ այդ քաղաքականությունը տարածվելու է բոլոր համայնքների վրա։ Բոլոր գյուղերում ենք այս աշխատանքները սկսելու, ոչ միայն Մարտակերտում, որտեղ գյուղերում արդեն տնամերձերի համար կամ տուն կառուցելու համար խնդիրներ ունենք։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի վարչական շրջանների եւ ԼՂՀ շրջանների հետ համագործակցության ծրագրի շրջանակում Նովարաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի ներկայացուցիչներն այցելել են Հադրութի շրջան, հանդիպել վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանի եւ այլ աշխատակիցների հետ։ Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ մշակութային, սպորտային, սոցիալական եւ այլ ոլորտներում փորձի փոխանակման նպատակով երկու կողմերի միջև ծավալվել են քննարկումներ։ Համագործակցության շրջանակում հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Նվեր Գրիգորյանի հետ այցելություն է կատարվել հադրութի շրջանի Ուխտաձոր գյուղ եւ առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող բնակիչներից մեկին նվիրաբերվել է Անվասայլակ։ Այցելություն է կատարվել նաև Հադրութի մշակույթի տուն։ Տարվա ընթացքում համագործակցությունը Հադրութի շրջանի հետ կծավալվի նաև այլ ուղղություններով։ Մարտի 12-ից 21-ը ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության կողմից Ստեփանակերտում կազմակերպվելու են ուսուցիչների ամենամյա 10-օրյա նախաատեստացիոն վերապատրաստումներ, որին մասնակցելու են հանրապետության բոլոր շրջանների հանրակրթական դպրոցների թվով 529 ուսուցիչ։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Էրիկ Գրիգորյանը, նշելով, որ ծրագրին մասնակցելու են այն ուսուցիչները, ովքեր ունեն 3 տարվա աշխատանքային գործունեություն։ Դասընթացները վարելու են Հայաստանի Հանրապետության Կրթության ազգային ինստիտուտից հրավիրված մասնագետները։ Նախաատեստացիոն վերապատրաստումների համար նախատեսվում է 21 խումբ, նշել է Էրիկ Գրիգորյանը։ Անցած շաբաթ փետրվարի 23-ին տեղի ունեցել Ադրբեջանի նախագահի այցը Թեհրան։ Ինչ նպատակ էր հետապնդում Իլհամ Ալիևը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հայջյանը։ Ադրբեջանի նախագահի այցը Թեհրան, ինչպես հայտնի է, մեկ օրյա էր։ Նույն օրվա երեկոյան պատվիրակությանը փոխադրած ինքնաթիռը վայրեջք կատարեց Բաքվի նրահոր Հեյդար Ալիևան նկրող օթանավակայանում։ Իդեպ Իլհամ Ալիևը ցանկանում էր Թեհրան մեկնել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները չեղարկելուց անմիջապես հետո։ Սակայն երկար ժամանակ իրանական կողմը դրական պատասխան չէր տալիս։ Այնպես որ այցը Իրան կազմակերպվել էր բառացիորեն մեկ օրվա ընթացքում։ Իրիսկ Ալիևի պնդմամբ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հրավերով։ Ընդ որում ընդգծել է նա, ավելի վաղ իրենք արդեն 4 անգամ հանդիպել են ինչպես Թեհրանում, նույնպես եւ Բաքվում։ Սակայն անկախ այդ հանդիպումների քանակից ու ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածություններից երկու հարևան պետությունների միջև անցած տարիներին առաջացած խնդիրների թնջուկն այդպես էլ վերջնական լուծում չի ստացել։ Հետևաբար երկկողմ հարաբերություններում առ այսօր արկա է որոշակի լարվածություն, Ինչ վերաբերում է խնդրո առարկա Փետրվարյան այցին, ապա որքան էլ ադրբեջանական լրատվամիջոցները փորձում են պահպանական եւ քաղաքական բացառիկ նշանակություն հաղորդել դրան, իրականում բովանդակային առումով այն նկատելիորեն անշուք եւ սառը ստացվեց, ավելի շատ ընդգծելով երկու երկրների միջև արկա փոխադարձ անվստահությունը։ Պաստորեն արտակուստ բարիդրացիական հարաբերությունների ներքո Թեհրանը եւ Բաքուն թաքցնում են ներքին լարման լիցքերը, եւ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ Իրան էր մեկնել դարձյալ խնդիրների միևնույն բեռով։ Իլհամ Ալիևի այցի համեմատաբար նշանակալի հաջողությունը կարելի է համարել Ադրբեջանի եւ Իրանի երկաթուղային գծերի միացման եւ համանակից երկու աստարակ քաղաքների միջև երկաթուղային կամուճի շնորհության շուրջ շրջանակային համաձայնագրերի ստորագրումը։ Դրանցով Իրանը Ադրբեջանի տարածքով միանում է Ռուսաստանի հետ երկաթուղային հյուսիս հարավ միջանցքին։ Այդ մայրուղին Պարսից ծոցը կապելով Բալթիկ ծովին Իրանին հնարավորություն է տալիս եվրոպական շուկաներ դուրս գալ, իսկ Ադրբեջանին, այսպես ասած, յուրացնելու չնական մետաքսի մեծ ճանապարհի եւս մեկ բաղադրիչ։ Սակայն այստեղ որևէ նորույթ չկա։ Բանն այն է, որ Իրանի եւ Ադրբեջանի երկաթուղային համակարգերը միավորելու խնդիրը դրված է եղել դեռևս 2009 թվականից, երբ կողմերը հենց հարավ-հյուսիս միջանցքի միանալու նպատակով որոշել էին կառուցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Ղազվին Ռաշտ Աստարա երկաթգծային նոր հանգույցը։ Չնայած անցել է արդեն 7 տարի, սակայն երկաթգծի շինարարությունն ավարտվել է մոտ 80-90%-ով, այսինքն նոր համաձայնագրերը միտված են տրամաբանական ավարտին հասցնել տվյալ նախագիծը։ Բայց միևնույն ժամանակ Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման խնդիրը դրվել է նաև Կազվին Ռաշտ Աստարա երկաթգծի կառուցման հերանեկարը հաշվի առնելով։ Այն բացի տնտեսականից նաև քաղաքական նշանակություն ունի Հայաստանի եւ Իրանի համար։ Մնացած բոլոր առումներով Իլհամ Ալիև Թեհրանում որևէ էական հաջողության փաստացի չի հասել։ Հիմնական խնդիրներից մեկը, որ նա պետք է լուծեր, Իրանից Հայաստանի տարածքով Վրաստանին գազ մատակարարելու գործընթացը չեղարկելն էր։ Մինչդեռ Իրանի ազգային ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալիռեզա Քամելին դրևս երկու շաբաթ առաջ հայտարարել էր, որ իրանական գազը Վրաստան տեղափոխելու պատրաստակամություն են հայտնել ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը եւ քննարկվում են հնարավոր տարբերակները։ Իսկ փետրվարի 17-ին Թեհրանում Վրաստանի փոխվարշապետ էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեի հետ հանդիպումից հետո Քամելին հստակ հայտարարեց, որ Թեհրանը եւ Թբիլիսին պայմանավորվածություն են ձեռք բերել 200 միլիոն խորանարդ մետր գազը Հայաստանի տարածքով Վրաստան հասցնելու եւ մատակարարումները մարտի վերջերից սկսելու շուրջ։ Սա նշանակում է, որ Իրանը մերժել է Ադրբեջանի տարբերակը, այսինքն Ալիևին չի հաջողվել մտափոխել Թեհրանին։ Բացի այդ, 2015 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանը, Իրանը, Վրաստանը եւ Ռուսաստանը Երևանում ստորագրեցին համատեղ հուշագիր՝ ուղղված էլեկտրակայանի փոխհոսքերի կառավարման մակարդակի, էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի աշխատանքի արդյունավետության, անվտանգության ու հուսալիության բարձրացմանը, որը ոչ այլ ինչ էր, քան այս երկրների միջև էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի շղթայի ձևավորում։ Այս շրջանակում նախատեսում է մինչև 2018 թվականը շահագործման հանձնել մի կողմից Հայաստան-Վրաստան 400-500 կիլովատ էլեկտրահաղորդման գիծը եւ հաստատուն հոսանքի ենթակայանը, մյուս կողմից Իրան-Հայաստան 400 կիլովատ էլեկտրահաղորդման երկշղթագիծը։ Փաստացի էլեկտրաէներգետիկ ոլորտում Իրանը նախապատվությունը տալիս է Հայաստանին, մասամբ իմաստազրկելով Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից 25 տարի պահպանվող շրջափակումը։ Այնուամենայնիվ, կարծում ենք, երկու երկրների՝ Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև խնդրահարույց հարաբերությունների արկայության պարագայում Թեհրանը չի կարող իբրև անկեղծ գործընկերոջ վերաբերել Բաքվին, որովհետև վստահ չէ, կկարողանա Ադրբեջանը բավարար շփով անկախ լինել Թուրքիայից եւ արդյոք չի օգտագործի իր տարանցիկ հնարավորությունն Իրանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու համար։ Այնպես որ գտնում ենք Ադրբեջանի նախագահի Պետրովարյան այցը պետք է գնահատել սակավ արդյունավետ, չնայած Թեհրանում կողմերի միջև ստորագրված համագործակցության համաձայնագրերի շուրջ Բաքվի քարոշամեքենայի բարձրագույն աղմուկին։ Ի վերջո ժողովրդական առածի ասած հալվա հալվա ասելով բերան չի քաղցրանում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող նոր օրինագիծը պետք է իրավական ամուր հիմքերի վրա լինի։ Նման կարծիք է հայտնել Ֆրանսիայի հայկական գազམ་ակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Հույիտա բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանը։ Երբ խորհրդարանը օրինագիծը քննարկի եւ հաստատի, դրանից հետո անպայման մեր ճշնամիները պետք է հարցը տանեն համանadrական դատարան, ինչպես եղավ 2012-ին։ Հետևաբար ամուր իրավական հիմքեր են պետք, որ դատարանը չբեկանի, նշել է Մուրադ Փափազյանը։ Նրա խոսքով Արցախի հարցի հետ կապված լուրջ աշխատանք պիտի տարվի, որպեսզի հաջողություններ արցանագրվեն Արցախի ճանաչման ճանապարհին։ Չեն կարող ասել, որ Արցախն այս տարի կճանաչվի, բայց գոնե ինչ որ հանգրվանի պետք է հասնենք, առաջ քայլ լինի։ Գիտենք, որ խոսվում է Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված նոր առաջարկների մասին։ Չեն կարող ասել, որ լավատես ենք։ Վերջնական լուծում կլինի, սակայն որևէ քայլ դեպի խաղաղություն պետք է արցանագրել, ասել է Ֆրանսիայի հայկական գազམ་ակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահը։ Ավստրալիայի ներկայացուցիչների պալատում հյուսիսային Սիդնեյի նորընտիր падգամավոր Թրենդ Զիմերմանն իր առաջին ելույթում կոչ է արել Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Պատգամավորը ներկայացուցիչների պալատում կփոխարինի հայկական արմատներով ավստրալացի գործիչ Ջո Հոքին, ով ներկայում Ավստրալիայի դեսպանն է ԱՄՆ-ում եւ երկար ժամանակ հայոց ցեղասպանության ճանաչման ջատագովն է եղել։ Զիմերմանն իր ելույթում ընդգծել է, որ պատմական սարսափելի իրադարձությունները 1915 թվականին Օսմանյան կայսրության ծրագրած եւ իրագործած հայոց ցեղասպանությունը միլիոնավոր հայերի տարապանքի պատճառ է դարձել։ Հայերը պատմական մեծ անարթարություն տեսած ժողովուրդ են։ Նրանք այն քչերից են, ում նկատմամբ ցեղասպանություն է իրագործվել, եւ այդ իրադարձությունների սարսափելի կնիքը այսօր կրում է նրանց համայնքը։ Նման սարսափելի իրադարձությունների ամոքման լավագույն եղանակը դրանց ճանաչումն է, քավությունը եւ հաշտեցումը։ Հուսով են, որ մի օր Թուրքիան միջազգային հանրությունը իդեմն ԱՄՆ-ի կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, ասել է նորընտիր պատգամավորը։ Այսօր հայերակելական եկեղեցին նշում է մեծ պահքի միջինքը։ Հայոց կենցաղում այն նշվել է ժողովրդական մի շարք սովորություններով։ Այն նշվում է մեծ պահքի 24-րդ օրը, չորեքշաբթի օրը։ Միջինք է կոչվում մեծ պահքի մեջտեղի օրը լինելու պատճառով։ Մարզասերների համար Շախմատի աշխարհի չեմպիոնի մրցախաղը տեղի կունենա 2016 թվականի նոյեմբերի 10-ից 30-ը Նյու Յորքում։ Մրցանակային հիմնադրամը կլինի առնվազն 1 միլիոն եվրո։ Աշխարհի չեմպիոն նորվեգացի Մագնուս Կարսենի մրցակիցը կդառնա հայտնի կդառնա մարտի 11-ից 28-ը Մոսկվայում անցկացվելիք հավակնորդների մրցաշարի արդյունքում։ Մեկնարկային տուրում հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանի մրցակիցը կլինի հոլանդացի Անիշ Գիրին։ Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մղիթարյանը Բունդեսլիգայի պաշտոնական կայքում անցկացված հարցման արդյունքում ճանաչվել է Գերմանիայի առաջնության 23-րդ տուրի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Հայաստանի հավաքականի 27-ամյա ֆուտբոլիստը ստացել է զայների 47%-ը, առաջ անցնելով Շտուտգարտի բոսնիացի հարձակվող Վեդատ Իբիշևիչից, ով հավաքել է 40% ձայն։ Լավագույն երրյակը եզրափակել է Հանովերի ավակ Կրիստիան Շուլցը 5% ձայն։ Թողարկումն ավարտում են եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 9, ցերեկը 16-ից 21 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։